ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ni mu gihe amakungu yari yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya igiturire ku wa cenda kigarama jean bosco ntahimpera umwunganizi w'ubushikiranganje akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje akaba ahakana ko hari akamwana wa mama mu guhana abajya ibiturire agasaba ahubwo umuntu wese afise amakuru ku bijyanye n'igiturire kuvunira ah, leta urugohe leta kugira ngo nayo irabe ico yokora mu bijanye n'ubutungane kandi twarababwiye ibijyanye amanza mukuru wa repubulika yavuze yuko ireresi y'iradiyo y'abongereza yerekanywe ah, atari iyo namba Ah, umushyikirizamanza mukuru wa repubulika agasigura yuko ibijyanye n'amaraso yava mu nzu yava mu mugende wari iruhande y'inzu nimero mirongo na zitandatu muri zone ya kinindo ni hariya muri commune muhanga mu gisagara ca bujumbura ngo atari byo ngo ahubwo ayo maraso yari yakerewe eh, aho mbere nyuma yaho umushikiranganji w'ubutungane havuye amenyesha yuko leta igiye kwitwarira ico kinyamakuru cabongereza BBC ngo kuba caratyoje eh, leta eh, y'u Burundi kandi cara nayibesheye mu raza kugira ico mubivuze ko naho nyene twarababwiye kandi eh, ya leta nuko rero iyi ndwi kandi twarababwiye ibijyanye n'ubukene bw'igitoro twarababwiye nko mu ntara ya cibitoke ko atagitoro cyari kihari aho cyari kikaba cagugwa amafaranga ibihumbi bine kuri magendo twarabibashikirije mu kibuka kandi ku ya we yaciye anamenyesha yuko ico ibura ry'igitoro ritavuga yuko leta igiye kuduza igitoro nuko ayo namwe muri make twabashikirije kuri radiyo isanganiro rero tukagira tuti mushikirize eh, mugire icyo mushikirije kuri ano makuru atawe murinze gutyoza mushikirije icyiyumviro cyanyu mu rupfasoni natwe turaheza tucakire sangwe ikaze abavyeyi barapfakaram Radio isanganiro ikiganiro ningira icushikirije hamushikiriza ivyimviro byanyu bijyanye n'amakuru yaciye hano kuri radio isanganiro hari umunywanyi uri ku murongo mwiriwe Mwiriwe neza yego sawa rero yego urakoze iciyembero cawe cumvikanye beno komera komera ukomere nawe ngaho mu ntara ya Bujumbura hari uwundi ari ku murongo mwiriwe mwiriwe dushoboye kumvikana itandatu indwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe baduciye mu imirwi baje ku isaha zibiri zibura iminota umunani hari umunywanyi ari ku murongo mwiriwe mwiriwe mm, muri bande mutwakuye gahemu mwiriwe mwiriwe mwiriwe muri bande mutwakuye mutwakuye muri hehe nitwa evariste ngaha mu gihosha evariste mu gihosha yego hmm, amakuru yabakozeho bwa evariste muri ino ndwi yaciye hano kuri radiyo isanganiro ni ayahe nagira mvuge ko ibyo by'ikimenyeshamakuru mhm. ibaza yuko inkuru baba bazitanze ari uwabibabwiye cyangwa babitohoje neza hmm. nabo atabasha bitohoje neza bahita bakerekana ukuntu bari babihose hmm. kugira bigire mu muco amangafurabona ko icyo cy'igitoro mm. haba muri vakansi y'abana iminsi mikuru bama baca baduza igiti bavuga igitoro cyabuze mm. birakora ku banyagihugu bato bato bose bose mm. none nk'ubu bavutse mu igitoro cya kenya ugenda ku bihumbi bitatu n'amajana atanu ariko ibyo ntibiraba naho utanga hafi y'ibihumbi bitanu ariko ibyo manuel ntibiraba ego iyo bavutse ku igitoro cya kenya abantu bose b'imituga baca baduza baca babiduza baca baduza itike twizere ko bitazoba ariko Eh, murata muratuvugira namwe muri ko murivugira nuko nyene Ekome eh, murakoze murakoze mugira ijoro ryiza ngaho ibukirasazi mu ntara ya Gitega ibiri na kabiri ibiri na gatanu na gatatu 75 na gatanu neza Mwiriwe neza ndabumva neza ijana kwijana jewe izina nitwa nibigira namwe mwitwa gute Jewe nitwa nawo ndizise mu minago Juste mu minago mu ntara ya Rumonge mu ntara ya rumonge nshyashya mm. eh, amakuru mwagomba gushikiriza ko n'ayahe n'ay'igitoro yego dusaba leta ko yo dukingira mm. kubera igitoro gikenye mm. abashoferi nabo n'abakomvayeri baca bikika mu kintu baca batudimba ibiciro bigaca biduka dusaba rero abitegureme ko bahagarara ku maparikingi kenshi niho batuzimbiye mm, ariko nibaza ko bitaraba kuva ngaho naho mwogenda muri parikingi yo ngaho za minago mu rumonge ntibaraduga yamaze kuva ku murongo twizere ko ibyo biciro bitazoduga nk'uko bamwe n'abandi bari baragira amakenga indwi n'indwi amajana atatu mirongo itanu n'indwi amajana mirongo icyenda na kabiri ukaba muri mu muhora wa smart ni mirongo irindwi na gatanu amajana cyenda mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu imirongo iruguruye eri ni berere n'ibigira ndi hano eri kadogo nawe ari muhinga bw'ibyuma mwiriwe neza barondebwe ntibaduze ibiciro nk'uko babyishakiye yego nibaze yuko abo ariko baraduza ibiciro si ukuvuga ko byaba byavuye ku ngingo ya leta kuko gushyika ubu leta y’u Burundi ntiraduza igiciro cy'igitoro eh, kandi nta n'itegeko na rimwe rirasohoka gushyika ubu rivuga ko eh, ibiciro byo kwiyunguruza byaduze mwiriwe muri bande mutwakuye muri hehe atamuzi afata inshinga ryawe riragiye sura ntusubiye kurironka mm. eh, nashaka no badufashe babaho ibitasi bazofume baza baraducaburira ibitasi ako amafaranga yacu aza mu mifuko yabo mm. eh, ariko ngira ngo ngira kenshi inzego z'umutekano iyo zibonye umuntu ari mu makosa ariko aragendesha eh, yaba umuduga cyangwa imoto barafise ibitasi baca baba ariko mu makuru yaciye hano kuri handi isanganira umwunganizi w'umushikiranganje mu bushikiranganje bw'intwari ibereye yaravuze ati abafise ico bazi ahamagarira umunyagihugu wese afise icazi ku bijanye n'igiturire ku kuvunira urugohe ababijejwe ego kubiku kubumvunira ugoye bakamubwira byo n'ibisanzwe uzi yuko ari cyo kogwa abanyagihugu turabizi bikorwa tubibona mugabo uko naho tubivuga ataco bimara usanga umenga dukoze ubusa duhitamo kubihora kuko umenga zose baba babizi Hmm, nibaza yuko hanyuma rero ikindi nacyo ndagomba guhamagara leta yitaba ibiganiro mhm. ibyo hamwe nabo bitavuga rumwe ko nabo nyine barazi yuko bitabye ibiganiro kare bahora mu ishyamba baraza barita ibiganiro baraganira n’abatavuga batavuga rumwe ndiko ndataha mm. ariko n'igihe mbere bigera kumfata mvuye mu bintu bya pibirisite nakora ariko nataha n'ikinga mm. bakamfata bamfashe bakarijyana ku ikomine natanga senkemire mm. kandi iyo senkemire nta gapapuro bampa rero byoba byiza yuko itegeko ry'umuntu atanze igiturire bari ry'umuntu atanze igiturire itegeko rimuhana barikureho nimba uno munsi ndagitanze kugira nigombore nje ngenda ndamureka imbere aho niho tuzoba dutoreye umure naho muri igiturire giturire hariho itegeko rihana uwugitanze ariko apolinaire naho nyene naho uvuga ngo ntiwagitangahe muco ugenda umuraga imbere ivyemeza bindi uzoba utwaye n'ibihe reka nakubwira ukuntu byogenda yuno munsi niba hari umuntu ansabye igiturire mm. yuko uno gitanga no mu byatereka nze kurondera nkaca mm. ngenda niruka hari imbere mm. hama nkababwira ati ingo kirahotora kuko ugena amaso nyine ikinga baba bariko baramfata kenshi nkatanga bibiri Mm. uretse bakozi ba soveta mm. bo ubu n'abambere mu basha batora ikibanza cya mbere yewe nanyonze itunga ndabizi mm. kandaraho mwishyirahamwe iwanyu reka ndakubwire urabona hariho abahungu bakunda kuba bahagaze ahantu bita kwa nicaye nzi mu kanyosha bo gufatiye ikintu utanga demire aho nyine bagaca bakurekura ugaca ugenda basanze hoho utaraheza kuriha sitasiyo nema ya baca bakutangisha demira kitanga demira hanyene mm. ama ucugenda kwikominuriye mm. kumbure rero mm. ntako nto dushobora kuja kubi gutanga raporo kuguye gutanga raporo naho baca bakujako mm. eh bacavuga ati nawe itegeko wagitanze nawe itegeko riragufata mm. hanyuma rero ikindi cya kabiri yego ngaruka ku myigemeze biya Mhm. adashaka yuko abanywanyi biwe bajya ku rucanco yego nabyo biri mu makuru twavuze muri ino nzu ndabizi mm. mbese biya ni igiki ku butungane zebiya narengutse mu butungane hama bibaza mm. kuko kubutsa abanywanyi biwe ngo ntibajye bama babitubwira hariho bamwe bamusanga usanga dukunda kuba turi kumwe mm. ni ukuri wibaza rero nk'umuntu amaze kwigisha ati na yesu ntiyize ntimujye ku ishuri buke mm. wibaza abantu hazogira igihe bameze gute hamwe twese twoyoboka ziriya nta n'uwo bakiga mm. ntumve ibyo bintu inyigisho za ziriya zose ndazumva ariko nk'abo batahutse Burundi ziriya ntibakiri kumwe boshobora guhinduka umviza ndakubwire Zebiya ntibakiri kumwe mugabo Zebiya mu gihe twebwe tubyumva ku matwi yuko yo bari mu gihugu cya Kongo mm. leta yofata ingingo ikamurungikira umutahe mpuzamakungu nka kurya ariko hararonderwa abagandaguye abahekuye i burundi mm. nawe nyine bakamurungikira umutahe agahamagarwa mm. akava hariya yinyegeje akaza akabazwa mu butungane byo nicyo mbona yego kuko zebiye urumva inyigisho ziwe twumvise ngira ngo abajejwe kubihinyanyura ayo mategeko bazoheza bakorere kuri icyo cyiyumviro cyanyu apolinaire mwakoze kuduhamagara hari uwundi ari ku murongo mwiriwe ku isaha zibiri n'iminota umunani ikiganiro nigira icyo ushikirije hamwe igira icyo mushikirije ku makuru twabashikirije muri iyo ndwi irangiye hari umunywanyi ari ku murongo mwiriwe kuko birababaza gufashe wumva kubwira ngo dana bibiri ngo hanyuma ugende mm. utamuhaye ibyo bibiri kugira ngo ikingara aritwaye none muriye nko mwibarabara ukazomba ngo ikingara aritwaye ntumukwirikira kugira ati mbi nimutama ibyo bibiri mm. ariko murafise ishirahamwe muhurikiyemo igihe twa sotavebu ntimwoba mutura muritura ibyo muvuga ko bibahanze ibyo biragoye ugiye kubibabwira mu ishyirahamwe bakubwira ngo ngo yindira tuzobivuga tugahere rege eh, ikosa ndaryemera mu mm. rwego kumbwira ngo tutari ibihumbi bibiri mm. ataca dupfuye ari iryo kosa mm. atajya mu mufuki wiwe n'ukuri yarambabaje leta nidufashe baha ibitasi badufashe baduha ibitasi nizere ko iciyumviro cawe bacumvise baba muri Vebu ndetse n'abajejwe umutekano bajejwe guhana amakosa hama bagatanga ibitasi na kareme natwe twogiriye igiciro tugira tubaha yego murakoze cyane murakoze namwe mm. hari uwundi ari ku murongo mwiriwe mwiriwe neza muri bande mutwakuye muri he nesitori mu gitanga nesitori mu gitanga cya rutana mm. mm, amakuru yabakoze ko muri iyi nzu irangiye ga nesitori ni aya aya makuru ya mbere nayajyanye n'iyo reresi yabonetse hariya mu bwongereza mm. mu by'ukuri abazungu bashishikara kurutoteza cyane mm. kubera ko urumva ibintu byabaye muri bibiri na cumi na gatandatu mm. bagaca iyo reresi bayishyira ku rubuga ubu muri bibiri na cumi n'umunani uri kurahera ngera bari bagikora amatohoza alo Nesto agatelefone ntikamukundiye ko ashobora kubandanya ariko twizere ko aza kugaruka mwiriwe mwiriwe munywanyi wa hadiyo isanganiro mwiriwe ikibazo cawe uretse ko ntacumvise cumbisi ikiganiro n'igira icyo ushikirije mu bisanzwe mugira ico mushikirije ku makuru twashikirije hano kuri radio isanganiro mwiriwe mwiriwe muri bande mutwakuye muri he Gilbert mu rutovu Silver Gilbert mu rutovu mu ntara ya Bururi Yego mm Nakuvuga kuri inkuru ikinyamakuru BBC bavuga ku nzu iri mu Kinindo mm-hmm. ni ukuri leta ntinyarutse ishingisha urubanza nukuri ba batumara amajwi y'igihugu cy'u Burundi kirikukiye mm. ntaruye nk'ibintu byabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugira bishyira ahabona ubu mm. nibyo wumva ari by'ukuri mm. nibaza ari uko babonye yuko bimwe bya manda byabananiye nibaza baravuga yuko umukuru w'igihugu agomba yitoza adaciye mu mategeko byanse ariko ariko Gilbert uri kuravuga ngo bimwe bya manda byabananiye nibaza ko atabyemeza ofise by'uko abamenyesha makuru ba radio y'abongereza BBC bariko barankamanda nkuko uri kubivuga ivyo ndazi kuko twamaze amakuru bavuga n'amakuru ntibavuga ibyiza biba ku Burundi mm. bavuga ahubwo ibibi gusa naho nibaza yuko ibyo byo kumenyesha amakuru atari byo babigishije urashobora kuba barengeye akarimbi nuko ari iciyumviro cyawe nyine nabo rimwe rimwe bibyiza nibaza ko babivuga murakoze ariko bararaba bikebuka yego munywanyi gilbert eh, mu rutovu iciyumviro ni icyawe mwiriwe yego mwiriwe muri bande mutwakuye muri hehe yuriza umugasi wiyishyura kubaza ugabanya aka karadiyo kakwegereye wilson wilson yamaze kugenda ku isaha zibiri n'iminota cumi n'itanu turarindiriye no amatelefone yanyu iminota turashaye ifisi igera kuri cumi n'itanu kugira ngo twakire amatelefone yanyu mwiriwe mwiriwe muri bande mutwakuye muri hehe muri komine y'itaba mm. ugomba kuvuga kuri bijyanye muri ko muravuga by'igituriye mm-hmm. nka twebwe urumva mu isanzwe tudandariza mu isoko nyine yagihamagara mm. none urumva umukuru ah, w'isoko avuga ngo mubatoze mubahashe mm. bakaca baza urumva bigira nyine bivuga ngo riha amafaranga wataranga ngo tuba ku mukuru w'isoko urabe ukuntu wakwiyorosha ubwire icyo giturire mm. ijambo ryanjye ryari urakoze kabura ciyumviro cawe nizere ko bacumvise ndetse n'abo barongoye isoko yagihamagara ngira ngo babyumvise bazoheza batorere inyinshi ico kibazo kijanye n'ibiturire twari ko turavuga nk'uko twanabivuze no muri ino ndwi mu makuru twabashikirije iminota cumi n'itatu niyo musigaranye kugira ngo mube mwaduhamagaye mu kiganiro kiricushikirije mwiriwe ninde atwakuye ari hehe majambere muri komine butihinda majambere muri komine butihinda mu ntara ya muyinga utuyinite turamuheranye ariko yariko aravuga ati ubutungane nibubandanye kw'idosiye y'uwahoze kw'igandagurwa ry'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Melchior Ndadaye nizere ko akamo kaba Eliya Kadogo muhinga bw'ivyuma aranyeretse ko ari uwundi muhinga bw'ivyuma mwiriwe mwiriwe muri bande mutwakuye mutwakuye muri he ndibukira safi mhm, muri bande nitwa ntakarukimana bantatira siraguma siraguma nikome mm. nagomba mvuge kuri ibyo by'igiturire mbe mm. ni kubera iki abajejwe umutekano mhm. naho baba bari mu ibarabara muri komine mu muduga bene mm. umuduga bashobora kumupfumbatisha amafaranga kandi n'abajejwe umutekano muba mwicaranye babibona mm. yakiriye n'ikintu na kimwe bashobora kuvuga mm. none ngaho abo ntibaba baciye mu makosa ariko namwe mu gihe mutabashengeje ngira ngo ntibashobora abo muri ko muravuga abo bahana ntibaba babibonye wewe mushengetsa gute kandi utagomba yuko ucumererwa nabi mm. ari watetse umutekano bakakira igiturire abona mm. hanyuma akinumira wumva wo gushengesa gusa mm. mwebwe none mwebwe mubona byogenda gute twebwe tubona yuko nk'abakecuru umutekano ari bonyine baba bakwiye kubyubahiriza rwose yego Eh, ikindi nacyo nashaka kuvuga mm. uyu muntu uyu mukuru w'igihugu mm. perezida yoweri museveni mm. none twose tugirane reka ukeneye gutaha mm. urataha nyine uremera nyine ukemera yuko bagupakira nk'ibiharage nta kundi mm. mugabo rero biri kumwe n'umupolisi kweri yagejwe umutekano mm. akabireka bagatanga igiturire abona nka uri umunyagihugu wumva mm. wukukuje nashaka kuvuga ko bijyanye n'abatagisivero yego ariko nta nkuru zijyanye n'abatagisivero twe twavuze muri iyi ndwi ariko niyo nkuru udutunga uvuge ku makuru yavuze muri iyi ndwi kuko ayavuze mu iyi ndwi yo hirya aba yararenganye mwiriwe neza muri bande mutwakwe muri he imiburo ikigamba mu miburo ikigamba muheruka ndetse no kuronka eh, aho mushobora kuzohora musomera ibitabo base ni twa ko turashima nashaka mvuge ko kuri turashima turakenguruka gose yego ukuri kwere baragize neza leta nibandanye ukora ibikorwa nk'ibi jya mu rundi nawe ari muri muri canada hmm. ati bandanye utera imbere mugo twebanya turi hasi cyane hmm. baratotsa amahera bavuga ngo nabajejwe ngo bya ubr ariko hakaba n'abantu biyita imbonera imbonerakure nabo nyine bagakorana mm, ariko ngira ngo uri kurababeshera kuko abo muri ko muravuga ngo biyita imbonera kure imbonerakure mubamenya gute byanditse mu maso barakorana hari abapolisi bafashwe banapfungwa mm. byarabaye mu isoko yo mu mukonko bashobora kwikosora mwiriwe mwiriwe turashobora kwakira abanywanyi babiri bonyine mwiriwe mu imbuto y'ububisha n'ububegito abarundi baca batangura ngira icyo ushikirije ngira icyo nshikirije ibyo nabyo ni ibiki ego ngira icyo ushikirije ku makuru